بسم الله الرحمن الرحيم إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ودعتها قالت ربي إني ودعتها أنصاف والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلا زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العلي العظيم हाणे असां हीअ सूरत आल इमरान जूं आयतूं पढ़ियूं आहिनि टेटीह आयत खां वठी घणी आयत आहे अठटीह आयत आहे कहिड़ी आहे अठटीह आयत ताईं पढ़ियो अथऊं फ़िलहालु हाणे ॾिसूं त हिन जी माना छा आहे मतिलबु छा आहे ॻाल्हि कहिड़ी आहे اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم हाणे असां ॾिसूं था त पंहिंजो हज़रत ईसा आल इस्लाम हज़रत ज़करिया आल इस्लाम हज़रत इहा आल इस्लाम हिननि जो ज़िक्र जेको आहे सो सूरत मरियम में आयो उहो मखी सूरत हुई ऐं हिन सूरत ई आल इमरान आहे हिन में इहो ज़िक्र अचे थो पर कहिड़ो फ़र्क़ु आहे हुन में मरियम सूरत में ऐं हिन में फ़र्क़ु में कहिड़ी ॻाल्हि वधारे आहे या घटि आहे कहिड़ी ॻाल्हि कहिड़ी बि आहे कहिड़ी ॻाल्हि कहिड़ी बि न आहे हाणे सूरत मरियम में जेके ज़िक्र आहे पहिरीं हज़रत ज़करिया आल इस्लाम जो ज़िक्र थो शुरू थिए त उन कीअं दुआ ते घुरी ऐं उन हज़रत इहिया आल इस्लाम मतिलबु हुनखे पैदा थियो औलाद जे लाइ दुआ ते घुरियईं हज़रत ज़खरिया हुनखे पुटु थियो पंहिंजो हज़रत हज़रति आल इस्लाम ऐं वरी पोइ हज़रत मरियम खे इतलाउ आयो त तोखे पुटु ॼमंदो हज़रत ईसा आल इस्लाम ओॾे में ज़िक्र ॾियणु अहिड़े नमूने सां आहे उन सूरत में बि ॼण थोरो वाधारे इहा ॻाल्हि आहे त पोइ जॾहिं ॼण लॻी पुट खे पंहिंजो त अहिड़े नमूने सां तकलीफ़ अहिड़े नमूने सां खजी जो वण अहिड़ो अहिड़ो सिचुएशन हुयो हुनखे धुणियई ऐं पंहिंजो खजी किरी उहा खाधाई ऐं पाणी हेठि नहर पैदा थी हुन में पीताई हुनखां पोइ खणी आई पंहिंजे ॿार खे पंहिंजो औलाद वटि पंहिंजे माइटनि वटि त जेके माण्हू आहे उन हुनखे तानो ॾिनो त हीअ छा खणी आई आहीं तुंहिंजी माउ त अहिड़ी कोन हुई तुंहिंजो पीउ त अहिड़ो कोन हुओ या पोइ इहे ॻाल्हियूं पोइ हज़रत मरियम अल इस्लाम इशारो कयो त हीअ ॻाल्हाइनि मतिलबु त हिन खां पुछो पोइ चयो हिन खां ॿार खां असीं कीअं पुछूं हीअ त पिंघे में आहे मतिलबु त नंढड़ो आहे तमामु हिन खां कीअं पुछंदासीं पोइ हज़रत ईसा अल इस्लाम हुते ॿुधाए थो त आऊं न बि आहियां अलाह ताला जो मूंखे पैदा कयो आहे ऐं मूंखे अहिड़े नमूने सां हुकुम थियल आहे हीअ ॻाल्हि आहे हीअ ॻाल्हि उन में ॼण अहिड़े नमूने सां कहाणी आहे हाणे हिन में कहाणी जो फ़र्क़ु कहिड़ो आहे जो हिन में हज़रत अञा पंहिंजो ज़खरिया जी ॻाल्हि खां शुरू थियण जे बदिरां हिते हज़रत मरियम जी माउ जेका आहे उतां ई ॻाल्हि यानी अञा ई ॻाल्हि पोइ ते वई आहे हिकिड़ो जनरेशन पोइ ते जो हज़रत मरियम जी माउ पेट सां आहे यानी इमरान जेको हुनजो मुड़ुसु आहे उहो गुज़ारे वियो आहे या जहिड़ो आहे या जेकी बि आहे हुनजो ज़िक्र ॾियणु हुन में कोन रुॻो आहे त हाल इमरान पंहिंजो जी ॻाल्हि आहे हीअ सूरत जो नालो बि आहे हाल इमरान माना इमरान ॿ थिया उहो सम्झि में हिकिड़ो इमरान जेको हज़रत मूसा आलि जो पीउ आहे वालिद साहबु आहे ऐं पंहिंजो डायरेक्टली ऐं उहो जन उन मज़ा हज़रत याक़ूब आल इस्लाम जे औलाद मा टे सौ साल विच में केतिरा जनरेशन थींदी थी वेंदा टे सौ चारि सौ ख़बर नाहे केतिरो तौराता बि ईअं धुको हणनि था मणी ॻाल्हि ख़बर नाहे ख़ुदा खे ख़बर आहे केतिरो वक़्तु विच में गुज़रियो त उहो जन हज़रत यूब जे औलाद मा हज़रत इमरान थियो इमरान मा हज़रत मूसा इस्लाम ईसा इस्लाम मरीमि पंहिंजो ॿी ॿी भेण आहे उन्हनि जी उहा खे शादी कयल आहे ऐं मरियम जेका आहे सा वरी पंहिंजे ॿिए खे यूश नून नून सां शादी आहे कयो उनजो वरी ॿार थो थिए यूश में नून बहरहाल उहा ॻाल्हि अहिड़े क़िस्म जी हिते हाणे मरियम जेका हीअ वरी हिन जनरेशन वारी मरियम जेका आहे यानी इन हुन पहिरीं मरियम ऐं पहिरें इमरान नाला साॻिया आहिनि नाला साॻिया आहिनि करे मुझिबो कोन जीअं ॾिसां असां वटि नाला आहिनि पोइ ॾाॾे जो नालो वरी रखंदा आहियूं नाने जो नालो वरी रखंदा आहियूं ॾाॾे जो नालो वरी रखंदा आहियूं वरी रखंदा आहियूं पोइ साॻिया नाला पिया ईंदा तीअं ॼण हिते नाला असांजा अचनि था हू ॼण छो घणा ॾेढ ॾेढ हज़ार साल अॻु में या हज़ार साल अॻु में या केतिरो वक़्तु वरी पहुॼा आहिनि हर त ईसा आल इस्लाम उनजी माउ जेका मरियम आहे उनजो मुड़ुसु या उहो जेको उहो उहो बि आहे हुनजी माउ जेका आहे नालो शायदि इलिज़बैथ आहे त इलिज़बैथ नालो हिननि वटि आहे कहिड़े क़िस्म जो ॿी बि एन आहे एन आहे हाणे मतिलब आहिनि पंहिंजो पाण में एन आहे शायदि हिन जी माउ सॼे क़िस्म सां हाणे हज़रत मरियम ॼण ॼमे थी त हुनजी माउ जेका चवे थी त यार ऐं हीउ ॿारु जेको आहे सो तोखे ॾींदुसि तुंहिंजे हिन टेंपल में कमु कंदो तुंहिंजे मस्जिद में तुंहिंजे हुन मजि ऐं तो थिए वक़्तु थी करे नज़र थी करे हारे नज़र जो लफ़्ज़ु जेको आहे ऐं नज़र ई नज़रयानी जेको लफ़्ज़ु आहे हुन में ॿ माना आहिनि मतिलबु त इहा माना आहे त हू नज़र थियल आहे हज़रत मरियम बि नज़र थियल आहे हज़रत मूस हज़रत ईसा असां बि नज़र थियल आहे ॿई नज़र आहिनि हिन खां अॻु में जेके नज़र थियल हुआ हुन हुननि मंझि शमशोन सैमसन जेको आहे अब्दुल वारो उहो जेको आहे सो नज़र थियल आहे उन खां पोइ ॿिया बि केतिरा नज़र थियल आहिनि पंहिंजो सेम्यूअल जेको आहे सो नज़र थियल आहे या कहिड़ा कहिड़ा नज़र थियल आहिनि नज़र थियल माना हुनजी माउ या हुनजे पीउ जेको आहे चयो उनजी माउ घणो करे चवंदी पीउ वीचारे खे कहिड़ी गति पई आहे जो वेठो चवंदो पर वीचारी माउ जेका चवंदी मूंखे ॿ ॼणे ॼणिया पुटु थिए या औलाद थिए मूंखे पोइ ॾींदुसि पंहिंजे टैम्पल उहो ख़िदमत कंदो पंहिंजे अलाह ताला जे रस्ते में ठीकु आहे हा इहो नज़र थियो ऐं नज़र जे लाइ की पाबंदियूं हुयूं हुयूं अत इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे हाणे हज़रत मरियम अल पैदा थी थिए पंहिंजे हुन माउ खे मैन आहे शायदि ऐं हिनखे हा उहा चए थी त हीअ त मूं पुटु त कोन्हे हीअ त मुंहिंजी हीअ त धीउ मूं ॼणी आहे हाणे आउं कीअं नज़र करियां मतिलबु इन खां अॻु में को ट्रेडिशन कोन हुयो यहूद में त बनी इला आहिनि मतिलबु त हज़रत मरियम ऐं हुनजी माउ ऐं सभई बनी जा आहिनि हज़रत ईसा इस्लाम ख़ुदि बनी मनीसा आहे मतिलबु इहो ॿुधाए उहो को ईसाई कोन हो हज़रत ईसा आल इस्लाम ॻाल्हि सम्झणु खपे हाणे हू चए थी त अॻु में त को मतिलबु औरत कान हुई जेका चर्च जी ख़िदमत में ईअं मोकिले ॾिजे नज़र कजे त हीअ पहिरीं ॿी ॿार मूंखे थिए त धीउ आहे ऐं छा करियां अलाह ताला चए थो त मिड़ी ख़ैरु आहे धीउ आहे त मिड़ी ख़ैरु आहे मूंखे ख़बर आहे त धीउ आहे की पुटु आहे तोखे <laughs> हाणे असांजे पंहिंजो डॉक्टरनि खे ख़बर पियो थी वञे अञा जॾहिं ॿारु पेट में थिए थो भई धीउ आहे की पुटु आहे की छा आहे जेको पर हाणे हुन वक़्तु ज़माने में अहिड़ो क़िस्म जो कंहिं कोन हुयूं औज़ार जंहिंसां ख़बर पए इन करे हुनखे ख़बर कोन हुई जॾहिं ॼणे ई त ख़बर पई त भई हीअ त धीउ आहे पोइ चई अल अल अलाह ताला चओ धीउ आहे ख़ैरु आहे मतिलबु मूंखे ख़बर हुई त इहा धीउ आहे इन करे इहा मूंखे क़बूलु आहे हाणे इन वजह हुननि जेको वीसाइन जेको ननरी सिस्टम आहे नन्स जेको ठाहिनि था हुनजी नन जेका आहे पाए हलंदी आहे कैथलिक्स में उहा इन हितां ई शुरू थी आहे पोइ मतिलबु त उहो जी हज़रत मरियम बि ॼण ॼण हुई हुयो हाणे हज़रत मरियम अल इस्लाम जे मुतलिक़ हज़रत ज़करी आल जेको आहे सो हुनजो हू ॿ भेनरूं आहिनि ऐं नई अल्ज़बैथ भेनरूं आहिनि इहे छा पाण में त हुनखे ॼमे थो त मतिलबु मास मास मासड़ थियो ॼण हज़रत मासीअ जो मुड़ुसु थियो हज़रत मरियम जे <clears throat> इन करे ॿिया बि माण्हू जेके आहिनि चवंदा हुआ असीं हिनखे पालींदासीं ॿार खे ई नज़र आहे त असीं पालींदासीं असां वटि पोइ हुनजो पाण में मुक़ाबिलो थिए थो छो त खेरु पालींदो हज़रत अली रज़ी अलाह ताला अन पंहिंजो हज़रत केरु हुन जफ़र रज़ी अलाह ताला जे औलाद खे निपाइणु चाहियो चवंदो आऊं हज़रत अब्बास या केरु त चवंदो पंहिंजो आऊं निपायां हू चवंदो आऊं निपायां हुनजो फलाणी छोकिरी आहे की नियाणी आहे केरु आयो आहे अहिड़ो बि असांजे मतिलबु तारीख़ मंझि बि अहिड़ा वाकिया थियनि था पुछंदो आहे भई ठीकु आहे पोइ हाणे हुननि इहो कलम उछलिया त ॾिसूं कंहिंजो नाले थो निकिरे ई पाण कागज़ ते लिखी ऐं पंहिंजो चिठी मंझि ऐं पोइ वरी खणूं हिकिड़ो जे बाबा हीअ थींदो भला ठीकु आहे हाणे हज़रत हुन हुनमें नालो निकितो आहे हज़रत ज़खरी आहे इस्लाम जो ठीकु आहे हज़रत ज़करिया आल इस्लाम हुअं ई मासी जो मुड़ुसु आहे मासी ॼणो हुन घर मासी पालींदी हुनखे ठीकु आहे हुनजे घर में हाणे पलिजे पई हुनखे कमिरो ॾिनो अथऊं अलॻि हज़रत मरियम अल खे ऐं उहा पंहिंजी नंढड़ी ॿारु आहे पंहिंजो वेठी पंहिंजो करे पई इबाद पई करे अलाह ताला जी नज़र आहे हाणे उते हज़रत ज़कर कंहिं कंहिं वक़्तु लंघे थो हुन ते ॾिसे थो त हिते नए क़िस्म जो फ्रूट पियो आहे <clears throat> मतिलबु जेको अञा मौसम कोन्हे मतिलबु त अंगूरनि जी मौसम कोन्हे त अंगूर पिया आहिनि या फलाणी मौसम कोन्हे हुनजो उहो फ्रूट पियो आहे या छा अहिड़ी क़िस्म जो मेवो हुन वटि पियो आहे पोइ हज़रत मरियम खां पुछे थो हज़रत ज़करी चए थो हीउ छा थियो आहे हीउ किथां आंदो आहे छो त मूंखे शहर में ॾिसण में कोन थो अचे तोक किथां पहुची वियो आहे कीअं थी आहे ॻाल्हि पोइ हज़रत मरियम अलाए नंढी ॿारड़ी आहे उहा अचे थी थी अलाह वटि आहे वॾे अलॻि मौजे जी ॻाल्हि आहे ॼण इहा हिकिड़ी त हुन वटि फ्रूट आहे अहिड़ो जेको जंहिंजी मौसमु कान्हे हाणे इहो लफ़्ज़ु जेको आहे हज़रत ज़खरी आल इस्लाम जे ज़हन में थो अचे त हेॾी ॿार खे अलाह ताला अहिड़े नमूने सां ॾिए थो पंहिंजी औलाद त औलाद न पर फ्रूट थो ॾिए अला हज़रत ॿारड़ी खे नंढड़ीअ खे अलाह ताला मुहैया थो करे ॾिए अहिड़े क़िस्म जो फ्रूट एतिरो रिस्क जेको आहे ऐं आऊं मतिलबु ॿार मूंखे कोन्हे औलाद कोन्हे हज़रत इब्राहिम अली खे बि औलाद आख़िर में मतिलबु वॾी उमिरि में पियो थियो वेठे दुआऊं घुरियूं हज़रत इसाक़ल इस्लाम खे बि आख़िर में औलाद थियो मतिलबु अहिड़े नमूने सां सभिनी जेके अंबिया आलम इस्लाम आहिनि उन तवजो ॿियनि ॻाल्हियुनि ते हूंदो आहे अलाह ताला चाहींदो आहे त ई वेठा भले दुआऊं घुरनि पोइ वेठा दुआऊं घुरंदा आहिनि पोइ हुननि खे औलाद जॾहिं मर्ज़ी हूंदी तस्त ॾींदो आहे पोइ हाणे चए थो मूंखे अञा औलाद कोन्हे को हाणे त पोड़ो बि थी वियो आहियां हलियो मुंहिंजी घरवारी पूरी थी विया आहिनि हली हाल याकूब जो हाल याकूब जो केरु ख़्यालु कंदो ई मतिलबु त हिकिड़ो वर्सो आहे इन वर्स खे कीअं केरु मुंहुं ॾींदो हीअ ॻाल्हि आहे सॼी ऐं पंहिंजो हा मूं वटि हुजे हूंदो को ॿारु मूं वटि हुजे त हूंदो मतिलबु पोइ वञी दुआ घुरे थो हाणे उते उहा जेको हाणे उते मरियम जी सूरत में जेका दुआ थी थिए उहा ॼण दुआ खां शुरू थी थिए ॻाल्हि त हुते दुआ वञी घुरियई हुते इहा ख़बर कोन्ह पई असांखे त छो हुते दुआ घुरियई कीअं मतिलबु त कहिड़ो इमीजिएट सिचुएशन हो जंहिंजे करे हुन इहा दुआ घुरी छो त पाण ई थो चए त पोड़ो थी वियो आहियां हलियो पोड़ो थी वियो आहियां हलो कहिड़ो आसिरो आहे मतिलबु त हाणे पर कुनूतियत जो हुकुम न आहे मतिलबु मायूस थियण जो हुकुम न आहे हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम खे बि फ़रिश्ता जेके हज़रत इसाक अल इस्लाम जो ॾियनि था पंहिंजो ख़ुशख़बरी त हज़रत इब्राहिम चयईं हुनजी घरवारी बि सारा अलाम चवंदा हुआ त कीअं थींदो कमु पुराती आहियां ॿई ॼणा हींअर ॼाणींदुसि रिया वई लथा हुजे तिया वयल वयल हुजे कहिड़ी ॻाल्हि आहे मतिलबु त किथां ॼाणींदासीं पोइ फ़रिश्ता चवंदा आहिनि पोइ अलाह ताला जे उनखां मायूस कोन्ह थींदो कुनो थिए त अख़्तियारु कोन कोई कानक जेके आहिनि काफ़र कंदा आहिनि पोइ हू चवंदो बराबरि इहा ॻाल्हि सही आहे असां पोइ हिन इनखे वरी ज़कर आल सलाम दुआ थो घुरे पोइ उनखे वरी हुकुम थिए थो तोखे ॿारु ॼमंदो पोइ हाणे वरी पाण ई एतिरा थो करे त मां त पोड़ो थी वियो आहियां कीअं मूंखे ॿारु ॼणंदो पोइ अला चले थो ईअं ई ॼणंदो ईअं तोखे हुकुम थियो आहे अहिड़े नमूने सां इहो ॿारु ॼमंदो इनशा अलाह जो इहो हुकुम आहे ऐं इहो मतिलबु त नबी मतिलबु थींदो सो सैदनि हसूरनि नबीअ में न सुवाल ई <clears throat> पंहिंजो हया यालाम हज़त इहा इस्लाम जेको नबीब आहे ऐं हसूर आहे हसूर आहे माना हुन शादी कोन कई आहे हुन मतिलबु सेक्शुअल एक्टिविटी खां मथे आहे नज़र थियल आहे हुनखे हुकुम न आहे इन इन करे बि सो हज़रत ऐं पंहिंजो इन ई सिचुए सिचुएशन में हज़रत ईसा अलाम उहो बि ॼण शादी वादी कोन कंदो त मतिलबु ॿई ॻाल्हियूं हुनजो मतिलबु छो जो छोजो हिकिड़े अजब नमूने सां पैदा थो थिए जो जे मेल इंटरवेंशन खां सवाइ हिन करे उनजो सिचुएशन पंहिंजो आहे ऐं ॿई सैदनि हसूरनि पर सैद आहिनि मतिलबु सर सरदार आहिनि पंहिंजे क़ौम जा सैद आहिनि ऐं हसूर आहिनि हसूर आहिनि माना उनखे अलाह ताला बचायो आहे पंहिंजे सेक्शुअल एक्टिविटी खां वसूल हुन हुनजो कोन्ह थींदा मुलविस हाणे हुननि जे कैथलिक्स वारनि चयो बाबा असांजा जेके प्रीस थींदा उहे बि सही अचनि हसुरि हाणे तव्हां मतिलबु इंसानु आहियो किथे थो पुॼी सघे इहो अलाह ताला सूरत हदीद मंझि इहा ॻाल्हि कई आहे त हुननि खे अलाह ताला हुकुम कोन कयो हो त रहबानी त अख़र ऐं शादी न कनि पर हाणे जेकॾहिं को माण्हू शादी नथो करे सघे उहा हुनजी पंहिंजी ॻाल्हि आहे पर हाणे प्रीस त हिकिड़ो पाण ते बसि मुक़ररु थी ॾियां हीअ जेके अञा ताईं प्रीस जेके आहिनि हुनखे शादियुनि जो हुकुम न आहे भई इन करे हेॾी सेक्शुअल एक्टिविटी जी ॿ टे साल पुराणा जेके अॻियां गुज़री विया आहिनि हलिया त हीअ हिननि अहिड़ियूं बदमाशियूं कयूं आहिनि अहिड़ियूं ख़राबियूं कयूं आहिनि अहिड़ियूं ख़राबियूं कयूं आहिनि इन्हनि जो हुन मज़ा ख़बर पई आहे हाणे उहा ॻाल्हि उथरी अथनि उहा मुंहं में लॻी अथनि पर इहा ॻाल्हि अॻु में मशहूरु हुई पंहिंजो ॾिक में किताबु आहे जेको बुकेश लिखियो आहे तेरहीं सदी मञो इटलियन स्कॉलर हुयो हुनजो तर्ज़ुमो अंग्रेज़ी में बि आहे असां कोर्स में पढ़ाईंदा हुआ एम ए मज़ बुकेश जो हुन में सॼियूं कहाणियूं मतिलबु त हुन में अहिड़ियूं आहिनि त इहे जेके ननूं आहिनि से कीअं थियूं पुछलायूं कनि इहे पीस जेके आहिनि से कीअं थियूं पुछायूं कनि कीअं थियूं वञूं सेक्शुअल एक्टिविटी में मुबतला थियनि अहिड़े क़िस्म सां अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से हुन मतिलबु त हुयूं बेका ते तेरहीं सदी में मतिलबु हीअ ॻाल्हि अॻु में ई अहिड़ी मशहूरु हुई पर हिन सदी में अची इन ॻाल्हि खे हिननि माण्हुनि अॼुकल्ह कयो आहे छो जो माण्हू जिन खे एब्यूज़ कयो वियो उन्हनि वञी पोइ पंहिंजो इतलाह ॾिना आहिनि ऐं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि त मूंसां हीअं प्रीस कयो या मूंसां न न हीअं कयो या मूंसां हीअं थियो या मूंसां हीअं थियो त हाणे उहा ॻाल्हि हुनजी पधरी थी आहे त हिन हुकुम न आहे अलाह ताला जो क़ुर में सूरत हरीद में चए थो त मूं हुकुम कोन कयो हुन में पाण ई पाण ते इहो मरियो पर पोइ हुन में पूरा अची कोन सघिया ऐं इहो चोॾहं साल अॻु में असांजे क़ुर शी में अलाह ताला इहा ॻाल्हि असांखे पधी करे ॾेखारे छॾी त इहो पुॼी कोन सघंदो जो माण्हू सेक्शुअल एक्टिविटी खां सवार जो गुज़ारे एतिरो वक़्तु पंहिंजो जेकॾहिं न आहे हू सेक्शुअल हुनजो सलाहियत नथो रखे उहा पंहिंजी बि ममा ॻाल्हि आहे हुनजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे पर हर हिकु माण्हू खे मजबूर करण सां छो जो तूं प्रीस थियो आहीं तोखे बसि न आहे शादी करणी भई पहिरीं शादी कराइजे मतिलबु प्रीस जी जो हुन खां सवाइ मतिलबु तूं कमु ख़राबु थींदो उहो जेके ॿार जेके हू पढ़ाइण वारा उस्ताद वस्तादु इहे जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे ज़रूरी आहे त पंहिंजो शादी शुदा हुजे शादी शुदा हुजे त न हुजे हाणे हिते वरी अॻे मां सतरि साल असां केतिरा साल हिते न्यूज़ीलैंड जे कंहिं हुन में वियासीं हुते ॾेखारियऊं त असांजा जेके टीचर हुआ हुते फलाणा हेतिरे सन मंझि उहे हीअं रिक्रूट थींदा हुआ उन्हनि जी शर्त हूंदी हुयूं औरतूं कनि रिक्रूट कंदा हुआ ऐं शर्त हूंदी हुई त पढ़ियल न हुजे पढ़ियल न हूंदी त बदमाशी थींदी ख़राबु थींदी शादी न हूंदी हुअसि शादी हुजेसि त पोइ मतिलबु माण्हू रहियो पियो आहे भई ठीकु आहे न पोइ इहो मसइलो हिननि जो पंहिंजे जॻह ते आहे पाण हिन ॻाल्हि खां अॻिते था वधूं पाण हिते फरमाए अथसि हिन हस्तफा आदम व नूहन व आल इब्राहिम आल इमरान अल अल आलमीन बेशक अलाह ताला चूंडियो अस्तफ़ा जेके बि पैगम्बर इस्लाम आहिनि ऐं उहे चूंडियल आहिनि हान अख़्तार तो हज़रत मूसा आल इस्लाम खे अलाह ताला चयो त मूं तोखे चूंडियो अख़्तार त माना चूंडण जी माना में हिन सफ़ाई कर मूं तोखे चूंडियो हज़रत मूसा इस्लाम खे हर हर नबी खे अलाह ताला चूंडियो आहे कंहिं मक़सदु लाइ ऐं असां वटि जेके असांजी हदीस में ईंदो आहे त पंहिंजो हज़रत मूसा अल इस्लाम हज़रत त तहा ऐं सूरत ताहा ऐं यासीन अलाह ताला पढ़ी थिए पंहिंजो हज़ार साल अॻु में क्रिएशन जे त पढ़ी थिए जो मतिलबु इहो आहे मतिलबु जेको आहे न वेठे पढ़ियाई क़ुर पंहिंजो लिखियो आई सो वटि पढ़ियईं हुनजो मतिलबु आहे त इहो जेको रिथा आहे त मूसा आल इस्लाम तौरात आणींदो उहा ॻाल्हि यानी क्रिएशन खां अॻु में अलाह ताला कई हुई जो सूरत ताहा में हज़रत मूसा अल जो ज़िक्र घणो आहे हज़रत आदम अलाम जो ज़िक्र घणो आहे तहा सूरत रसूल पाक सलाहु जो बि नालो टाइटल आहे हिकिड़ो ख़िताबु हिकु किताबनि में न हिकिड़ो ख़िताबु जेके नाला आहिनि ॿिया मतिलबु उहे तहााब आहे यासीन बि संस नालो आहे त यासीन बि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आलम जो ज़िक्र आहे यासीन माना उहो इंसानु उहो इंसानु केरु इहो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आलम हुन ॾांहुं इशारो आहे ॿिनी भई ॿी मतिलबु त जेको चइबो आहे त भई हज़ार हज़ारे साल अॻु में क्रिएशन खां अलाह ताला इहो किताब मतिलबु ते सूरतूं ते पढ़ियूं हिन सूरतूं पढ़ण जो मतिलबु मतिलबु ख़ुदा खे ख़बर छा मतिलबु आहे अलाह ताला खे ख़बर आहे मुतशाह बि आतमी इहो लफ़्ज़ु आहे पर हुन सम्झि में जेको अक़ुल में अचे थो उहो इहो आहे पंहिंजो अलाह ताला या क्रिएशन जी रिथा करे छॾी त हीअं हज़रत मूसा खे बि पैदा कंदुसि मूस ऐं नबियनि खे सभिनी खे मतिलबु इब्राहिम खे ईसा खे मूसा खे नूह अल इस्लाम खे आदम अल इस्लाम खे हीअं पैदा कंदुसि पर हुन में मोहम्मद मुसवा आख़िर में ईंदो नबी आख़िर ज़मान थींदो जेके अव्वल ख़ल ख़ल सॼे खां अव्वल ख़लकियो अथसि आदम अल इस्लाम अञा पाणीअ मिटीअ में आहे तॾहिं हल्कियो अथसि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सम्झो रूह खे मतिलबु हुनजे त आख़िरि में ईंदो सभिनी नबियनि खां बसि इहा ॻाल्हि खल खलकियल अवल ईंदो आख़िर में हाणे आख़िरी नबी आयो त इहे ॻाल्हियूं सभई अहिड़े नमूने सां सम्झणु घुरिजनि पोइ जेका छिक कंदा आहिनि वठी वरी वरी पंहिंजो वेठे पढ़ियई पोइ वरी वेठे पढ़ियई वेठो पढ़ंदो क़ुर पाण मतिलबु जेको हथ सो सुवाबु ख़ातिर पढ़ंदो छा भला हुनखे हिकु ख़ौफ़ स्वाब जी ज़रूरत आहे जीअं असीं असीं पढ़ूं था त असांखे अलाह ताला क़बूल करे सवाबु ॾे असांखे जनत में मोकिले असांखे और असांखे इहा हाज़त आहे त हुनजे पढ़ण जी माना ॿी आहे ऐं जीअं न अला न अलाह त इहो सलून अल सलाह हू अलाह ताला कहिड़ी पढ़ंदो इहो त कोन्ह चवंदो हे अलाह को ॿियो अलाह आहे छा जंहिंखे अलाह चवंदो त तूं हिन ते सलाद थो मोकिल हू अलाह पाण आहे जेको हुन ते सलाद थो मोकिले उहो कहिड़ी सलाद थो मोकिले माना हुन ते बरकतूं थो मोकिले हुन ते नियामतूं थो मोकिले हुन ते पंहिंजा फज़ल थो मोकिले हुन ते पंहिंजूं रहमतूं थो मोकिले हिन ई माना थी आहे असीं था चऊं अलाह ताला खे या अलाह तूं पोइ फज़िल पंहिंजो मोकिल पंहिंजी रहमत मोकिल पंहिंजी बरक़त मोकिल पंहिंजे नबी पाक सलाहु रसम ते हिन जी माना ईअं आहे त मलाइक जेके आहिनि हाणे उहे बि ईअं असां वांगुरु मतिलबु इंसाननि वांगुरु अलाह ताला खे चवंदा ॿाराईंदा त यार बि तूं नबी पाक सलाहु रसम ते रहमतूं मोकिल पंहिंजो फज़ल मोकिल पंहिंजी बरक़त मोकिल पंहिंजी सभु कुझु जेके नहमतूं तोखे मोकिल नबी पाक ते उहे हुनजो दर्जा मतिलबु जेके आहिनि उहे घणेई ऊचा आहिनि उन उहो उन खां वधा मतिलबु थियो आहे असांजे हिकिड़े असांखे चङाई आहे जो असीं जॾहिं रसूल पाक साज़नि ते दुरूद मोकिलियूं त पंहिंजो अलाह ताला असां जो दर्जा वधाईंदो में जो असांखे फ़ाइदो आहे हुनजे लाइ असीं दुआ था घुरूं त उनखे मोकिल असांजे लाइ वरी इहो आहे त असांखे मोकिले थो अलाह ताला इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां सम्झणु ख़र्च खपे हाणे हुन खां पोइ फरमाए थो बाद हा ज़ामिम बाहिदिन हिक ॿिए जो औलाद आहिनि मतिलबु त हू हुनजो औलाद हू औलादु हिक ॿिए जे पोयां अला समीन अलीम अलाह बेशक ॿुधंदड़ आहे इल्म वारो आहे पोइ पोइ फरमाए थो इस्काल थी इमरा इमरान इमरान जी जेका घरवारी हुई हैना नालो हुनजो हैना रब इन लख माफ़ी बतनी त माउ मुंहिंजे पेट में जेका आहे मतिलबु ॿारु जेको सो आऊं नज़र कंदुसि मुहररनि यानी मुहरर तहरीर मतिलबु आज़ादु आज़ादु हूंदो ऐं तुंहिंजे हवाले कयो वेंदो ऐं फत क़बल मिनी पोइ मूंखां क़बूल कजांइ इन कंत समील आलिम बेशक तूं ॿुधण वारो आहीं ऐं इल्म वारो आहीं ॼाणंदड़ आहीं फलमा वध हा पोइ जॾहिं ॼणी आई हुनखे कालत रबी इनी वध हा उन आहे चईं हे मुंहिंजा रब मूं त ई नींगरी ॼणी आहे छोकिरी ॼणी आहे पंहिंजी धीअ ॼणी आहे अलाह आलम बीमा उहा दात अलाह ताला चए थो अलाह खे ख़बर हुई छा ॼणियो अथसि चङी छा ॼणी आई अलाई सो ज़खर उखल उन आहे ज़खर ॿार जेको ॼण वञणु शुरू थींदो हो पेट में हूंदो त वधंदो अलाह तव्हांखे ख़बर आहे त हीअ ज़कर आहे हीअ उनस आहे हीअ हीअ फीमेल आहे हीअ मेल आहे हीअ मेल आहे हीअ फीमेल आहे पर हीअ त चए थो त ज़कर औरत जहिड़ो न आहे हाणे अजब जहिड़ो नुक़्तो आहे इहो त मतिलबु त मेल जेको आहे बराबरि न आहे फीमेल जे हाणे हिकिड़ो त इहो त हुन में आसार अहिड़ा हूंदा पोइ हाणे जेके साइंसदान वञी पैदा कनि त हुन मां ख़बर पइजी वेंदी त हिन मां ज़क पंहिंजो हीउ छोकिरो आहे हीअ छोकिरी आहे हिकिड़ो त इहा ॻाल्हि ॿियो हिनजी माना इहा बि निकिरंदी त मर्द जेको आहे उनजा अख़लाक उनजो किरदारु उनजो हलणु चलणु उनजी ज़रूरत उनजी हिमत उनजी हीअ ॻाल्हि हुन ॻाल्हि ॻाल्हि जेका उहा औरतुनि जहिड़ी न आहे औरत मर्दनि जहिड़ी न आहे मतिलबु त जेको बि हुनजी पर्सनैलिटी हुनजी शख़्सियत जेका आहे त ॿारु नंढिड़ो ॼमे थो त हिकु ॿार आहिनि उहे पंहिंजो मोटर्स सभु ट्रे ट्रेनुनि जे ऐं फलाणनि जे पोयां काए त पवनि पंहिंजे ट्रकुनि जे ऐं ॿार आहिनि ॿियो वरी गुॾड़ियूं वुॾड़ियूं हीअ हू त पोइ नंढड़ियूं नंढड़ियूं छोकिरियूं वरी पोइ उन नमूने सां त इहा मतिलबु त हुननि जी सभु तबियत में फितरत में उहा आहे खाइण पीअण जूं ॻाल्हियूं रधण पचाइण जूं ॻाल्हियूं उहे जेके नंढड़ियूं ॿार रांदि कंदा त छोकिरियूं हुन पासे रांदि कंदियूं छोकिरा हुन पासे रांदि कंदा हिक ॿिए सां रांदि मतिलबु त घणो करे कोन्ह कंदा आहिनि पर पोइ पंहिंजो अहिड़े नमूने सां हुनजी थी वेंदी आहे त शख़्सियत जेका हुनजी अलॻि अलॻि पधरी थी वेंदी हाणे इन समाइत हा मरियम पोइ चए थी मूं हुनखे मरियम जो नालो ॾिनो आहे मरियम जी माना आहे अबद यानी बानी जीअं पाण अब्दुल रहमान की अब्दुल्ला कीअं अलाह फलाणो तीअं ही अमत अमत बानो बानी जेका आहे हुनखे चइबो अमत ऐं अमत मरियम जी माना बि आहे अमत हमद माना पंहिंजो बानी बानी आहे अलाह ताला जी पोइ इन उइद हा बिख ऐं आउं तोखां पनाह थी घुरां वज़ुरियत हा मिन शैतवान रज़ीम हिन जे लाइ माना छोकिरी जे लाइ मरियम जे लाइ आज़ति मरियम अल जे लाइ ऐं तोखां पनाह थी घुरां त शैतान हिन जे वेझो न अचे मतिलबु त शैतान जे कमनि खां सभिनी खां हिनखे खे बचाए ॼां तूं वुरियत आहे हिन जो औलाद जेको थिए हाणे हर औलाद कहिड़ो थींदो हज़रत मरीम अल इस्लाम जो हज़रत पंहिंजो ईसा अलस्लाम थींदो हुनजो औलाद ॿियो को औलाद हुनजो कोन्हे असांजे ख़्याल में पोइ हाणे उहे चवंदा बाबा जेम्स जेको आहे सो हुनजो भाउ आहे पोइ माना असीं चऊं था त हुन खां पोइ बि शादी कोन कई छो जो हज़रत ईसा अले इस्लाम हुनखे ईअं ॼाओ पंहिंजो ईअं थियो पोइ हाणे ईसा ई जेके आहिनि चवंदा त हुनजो भाउ जेको आहे सो हज़रत हुनजो मुड़ुसु जेको हुओ यूसुफ जो हुनजो जोज़ुफ जेको हुनजो मुड़ुसु आहे उहो मुड़ुसु कोन हो मतिलबु त मुड़ुस खां सवाबु पैदा थिए पंहिंजो त हुनजो वरी पोइ ॿियो पुटु जेको आहे सो जेम्स आहे या फलाणा ॿिया ॿिया हुनजा औलाद आहिनि बरहाल पोइ असां वटि अलाह ताला असांखे ईअं ॿुधायो आहे त हुनजो उन बग़ैर हुनजे ॼाओ हुनखे ॿारु ऐं उनखां पोइ हुन शादी कोन कई आहे बसि वई ॾींहुं समय थो हा मरियम वई ॾींहुं उइज़ हुआ बिखज़ ज़ूरीअत हा हिन शैतान नज़ीम पनाह थी घुरां थो खायां शेतवान नज़ीम खां हिन मरियम जे मुतलिक़ ऐं हुनजे औलाद जेको थींदो हुनखे हुनजो उनजे मुतलिक़त हा रब हा बे क़बूल हसन आहिनि पोइ अलाह ताला हुनखे क़बूल कयो सुहिणो करे हसननि अंबत हा नबात हसन ऐं हुनखे निपायईं वॾो कयईं मतिलबु त हुनजी पाल पालना जेका थी हुनजी उहा सुहिणे नमूने सां पालना थी अंबत हा नबात कफ़ल हा ज़करिया ऐं हुनखे कफ़ालत जेका ॾिनी हुनखे परवरिश जेका पाण वटि रखियईं जेको उहो हज़रत ज़करिया आल इस्लाम कयो कुल मां दख़ल हा अला महराब जॾहिं ज़करिया आल इस्लाम हुनजे महराब में दाख़िलु थींदो हो कोठड़ी में जेका हूंदी हुई हज़रत मरियम जी हुन में ॾींदो हो त वजद इंदहा रिस्क रिज़ हुन वटि रिस्क ॾिसंदो हुओ हुन में का शइ ॾिसंदो खाइण पीअण जी मतिलबु त फ्रूट या का शइ वेजिटेबल या छा काल या मरियम हुनखे चवंदो त मरियम अना लखे हा हीअ तो वटि किथां आयो आहे काल त हूअ मिन इंदा नंढड़ी ॿार हू चवंदी हूअ मिन इंदा इहो अलाह वटां आयो आहे अला किथां अलाह वटां आयो माई सा नंढी ॿार चए थी त अल्ला ताला जंहिंखे वणेसि तंहिंखे रिस्क ॾिए थो हाणे इहो हर मरियम जो बि कॉल थी सघे थो ऐं इहो अल्ला ताला पाण पंहिंजे तरफ़ां कॉल बि ॾेई सघे थो हुनजे मरियम खे मतिलबु त अल्ला ताला जंहिंखे वणेसि त थोरो रिस्क ॾिए पर ॿई कॉल थी सघनि था बेगैरे ज़रे जेको लफ़्ज़ आयो हुनालिक माना इहो ई सबबु हो जो हज़रत ज़खरी आलाम इहो दुआ घुरी हाणे उहा दुआ जेका सूरत मरियम शुरू थींदी हज़रत ज़खरिया आलाम जे दुआ खां काफ़ हा या आइन साद वग़ैरह त हाणे हिते असीं वक़फ़ो कंदो अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़रना मुस्तक़ीम सरात الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين